Antroji karalių knyga, 25 skyrius. Devintaisiais Zedekijo karaliavimo metais, dešimto mėnesio dešimtą dieną, prieš Jeruzalę atėjo Babilono karalius Nebukadnecaras su visa kariuomenė, apgulė ją ir supylė aplinkui pylimą. Miestas buvo apgultas iki 11 karaliaus Zedekijo metų. Ketvirto mėnesio 9 dieną mieste badas buvo toks didelis, kad žmonės nebeturėjo ko valgyti. Pralaužė miesto sieną, karalius su visais kariais pabėgo naktį taku, esančiu tarp dviejų miesto sienų prie karaliaus sodo. Chaldėjai buvo išsidėstę aplinkui miestą. Jie traukėsi lygumos keliu, Chaldėjų kariuomenė vyjosi karalių ir sugavo Jericho lygumoje. Visa jo kariuomenė buvo išsklaidyta. Jie suėmė karalių ir atgabeno į Riblą pas Babilono karalių ir jie teisė jį. Jie nužudė Zedekijos sūnus jo akise o pačiam Zedekijui išlupo akis, sukaustė grandinėmis ir išsivedė į Babiloną. 19. Babilono karalius Nebukadnecaro metų penkto mėnesio 7 dieną į Jeruzalę atėjo Babilono karaliaus tarnas Nebuzaradanas, sargybos viršininkas, ir sudegino viešpaties namus, karaliaus namus ir visus didelius miesto pastatus. Chaldėjų kariuomenė, kuri buvo su sargybos viršininku, išgriovė aplink Jeruzalę esančias sienas išlikusius miesto gyventojus ir perbėgusius pas Babilono karalių, sargybos viršininkas Nebuzaradanas išvedė į nelaisvę, bet jis paliko kai kuriuos krašto beturčius, kad prižiūrėtų vynogynus ir dirbtų žemę. Chaldėjai sulaužė varinės kolonas, stovus ir varinį baseiną, buvusius viešpaties namuose, ir jų varį išgabeno į Babiloną. Jie paėmė ir puodus, semtuvus, gniptuvus, dubenis bei visus varinius indus, kurie buvo naudojami tarnavimo metu. Sargybos viršininkas pasiėmė indus smilkalams, taures ir visa, kas buvo iš aukso ir sidabro. Dviejų kolonų, baseino ir stovų, kuriuos Saliamonas padirbo viešpatės namams, vario buvo tiek, kad nebuvo įmanoma pasverti Viena kolona buvo 18 uolekčių aukščio ir ant jos buvo varinis kapitelis 3 uolekčių aukščio. Grotelės ir granato vaisiai aplinkui buvo iš vario. Tokia pat buvo ir antroji kolona su grotelėmis. Sargybos viršininkas paėmė vyriausiąjį kunigą Serają, antrąjį kunigą Sofoniją tris durininkus, miesto valdininką, kuris buvo karo vyrų viršininkas, penkis vyrus karalius patarėjus, kuriuos rado mieste, kariuomenės vyriausiai raštininką, kuris šaukdavo kariuomenės vyrus ir 60 krašto vyrų, kurie buvo mieste. Ir Nebuzaradanas, sargybos viršininkas, nuvedė juos pas Babilono karalių į Riblą, Karalius nužudė juos Ribloje, Hamato krašte. Taip Judas buvo ištremtas iš savo krašto. Valdytojų Judo krašte likusiam žmonėms Babilono karalius Nebukadnecaras paskyrė Šafanų sūnaus Ahikamo sūnų Gedaliją. Kariuomenės vadai ir jų vyrai išgirdo, kad Babilono karalius paskyrė Gedaliją judo valdytoju ir atėjo pas jį į Micpą Netanijos sūnus Izmaelis, Karaecho sūnus Johananas, Netofiečio Tanhumeto sūnus Seraja, Maakų sūnus Jazanijas ir jų vyrai. Gedalijas prisiekė jiems, nebijokite chaldėjų tarnų, gyvenkite krašte, tarnaukite Babilono karaliui ir bus jums gerai. Septintą mėnesį į Micpą atėjo Elišamo sūnaus Netanijos sūnus Izmaelis, kilęs iš karališkos giminės, su dešimčia vyrų ir užmušė Gedaliją, žydus ir chaldėjus, buvusius su juo. Tada visi žmonės, dideli ir maži, bei kariuomenės vadai išėjo į Egiptą, nes jie bijojo chaldėjų. 37-aisiais Judo karaliaus Jehojachino tremties metais 12 mėnesio 27 dieną Babilono karalius Evil Merodachas pirmaisiais savo karaliavimo metais išleido Judo karalių Jehojachiną iš kalėjimo. Jis draugiškai su juo kalbėjo ir davė jam sostą, aukštesnį negu kitų karalių, kurie buvo su juo Babilone. Jis pakeitė Jehojachino kalėjimo drabužius ir tas valgė karalius akivaizdoje per visas savo gyvenimo dienas. Karalius jam paskyrė nuolatinį išlaikymą, kurį jis gaudavo kiekvieną dieną per visas savo gyvenimo dienas.